Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя іх горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечара чарковым разам сёння наш пацар па мінску нас запрашае гісторык і экскурсавод павел дюсека вітаю павел всем добрый вечар вельмі рады што ўжо неяк так нават у некую традыцыю ператварылася што раз на два месяцы ці раз на месяц э, але одна перадача абавязкова адбываецца з табой што ты пагаджаешся завіта да нас і зладзіць э, чарговую цікавую на экскурсію сённяшні шпацер даволі незвычайны таму што па вялікім рахунку можна сказаць што адбудзецца прэм'ера пэўнага маршруту але перад тым як да яго перайсці непасрэдна э, пяцігоддзі азначаюць дабрачынныя э, экскурсіі вандроўкі ў мінулае да, апошнім часам дзякую вялікі апошнім часам вельмі шмат падзеяў вось класных э, пяцігоддзя праекту вось я калі э, пачынаў свой у проект гэта было 24 лютого 13 -го года была першая экскурсія вось тых часінаў як я працую вы заўжды казаў что там у Ну вось там мае настаўнікі гэта парфёнаў закуненам зараз вось ведаеш 5 гадоў прайшло хоць шакуніна чытаеш на фейсбук хоць парфёнова на тубе глядзіш вось бесперапынкавая адукацыя да цябе вунь пакуль бег э, выйшаў раман пра менск Сергея пісецкага яблычак нарэшце пераклад да вось з усіх пакуль усё цікава адбываецца вось ну вось так вось атрымалася што 5 гадоў прайшло нават прабегла вось зараз пачынаць буду ўжо шосты сезон Вось нават часам самому не верыцца што ну, вось мне здаецца таксама што для э, падобнага роду экскурсій 5 гадоў гэта гэта даволі немало некаторыя проста здуваюцца за 5 гадоў Ну просто штука ў тым што ў мяне неяк э, нагрузка на ўвесь час яна не здуваецца она нарастае да там быў контакт потым з'явіўся фейсбук зараз нстаграм туды схадзіў архіў туды збегай там перааформе там гэта зрабі вось там фотаздымкі вось я сёння сядзеў і разбіраў мне падаравалі архіў ну адсканены да фотаграфаваны 300 477 старых мінскіх паштовак еще не сядзеў их там ператасову что друкаваць что людям показывать вось дарэчы про паштовки вось я вам у нашем утульным эфире вырашыў зрабіць подарунок ну, показать вас... мы не можем потому что все да мы радио але сапраўды і у мяне тут каля мяне і каля гукарысёр э, Оксаны хаменкі лежать да, пераварочваеце іх ну, на ну, вось я перевернули. буду про іх распавядать Вось гэта быў ну. у ну. мяне была у меня такая задума Вось у мяне сябру адну час Германію прыслалі паштоўку я за яе схапіўся думаю настаражытна апынулася что немцы взяли перавыдалі свае там 100гадовыя паштоўкі ну на новыя рассылаюць зараз по ўсім свеце усе глядзяць гэта круто і прыгожа восьось я вырашыў зрабіць тое самае атрымалася знайсці мецэната мецэната ігоржабароўска восьось выдаць там э, 300 паштовак накладам кожная пасту штука зараз 30 тысяч паштовак вось поступова пачнуць таксама разыходзіцца па свеце у вас у руках кастусь каляновскі у цябе і на ну, нашай не пазнаць чароўнай аператаркі гэта ч... белая панна лошацкага парку ядвіга любанская гаспадыня сядзібы менскіх вельмі шмат паштовак больш за 200 там па гарадах беларусі па гістарычных асобах па старых просто паштовках віншавальных вось была у мяне такая ідэя зараз все гэта выдадзена чакай сезону і э, перад кожным кожнай экскурсіі будуць яны разыгрывацца і людзі будуць глядзець як ну, выглядаў... так сувеніры яны могуць дапамагаць у працэсе самой экскурсіі непасрэдна а, яны як сувеніры яны як магчымасць там папускросінгу паслаць сябру ці за мяжу сябрам ці ў межах беларусі і адначасова яны будуць паказваць куткі нашага горада можна будзе прыйсці паставіць паштоўку параўнаць з тым што было і што стало а Ты ведь, дарэчы, сказаў пра то, што сёння ўсё фейсбуку, у сацыяльных сетках, інстаграмах і так далей не баіся, што з цягам часу ўся такая з'ява э, як экскурсіі па горадзе просто не будзе ў іх сэнсу. Так шмат інфармацыі сёння можна знайсці ў інтэрнэце. А, ну штука не то что шмат інфармацыі можна знайсці ў інтэрнэце гэта вельмі круто штука у тым што ніхто яе не шукае восьось у інтэрнэце ёсць вельмі шмат чаго але па-першае часам ну на жаль не так просто знайсці калі не ведаеш дзе шукаць google ён открывае не ўсё і не адразу вось а па-другое просто у людзей э, ну грубо кажучы няма матывацыі гэта рабіць ну ёсць 3 мільёна артыкулу па-менску але ты прыходзіш на экскурсію табе іх з інтэрпрэтацыі падалі карцінкі прыгожыя паказалі і самае галоўна адказалі на пытанне там што ну калі ты не абазнаны ты глядзіш на фотку ты не разумееш дзе гэта Вось а табе патлумачыць усё гэта сказалі гэта зручна. Такім чынам будзем распачынаць э, сённяшні шпацер прэм'еру маршрута твайго, які яшчэ не апрабаваны э, даволі незвычайны. Ён яшчэ ніхто не прапаноўваў завітаць у старажытныя мінскія няма навазе ніхто не прапаноўваў у межах праграмы мінска брукаванка завітаць у мінскія прадмесці кашары, тры карчмы і ляхаўку. Адсюль стартуем ну спачатку кашары. Што гэта за прадмесце? дзе новость калі скажам э, сучасная карты беларускай сталіцы дзе она размяшчаецца? Ёсць у нас такая цудоўная мелітарысцкая вуліца, якая называ называецца на сённяшні дзень чырвонаармейская і яна вось заўжды такой была з такімі ваеннымі назвамі яна спачатку была кашарская кашар это па-польску казармы А вось потым яна была батальённай потым яна была скобелюска ну той скобелю белы генерал Вось э, потым яна стала чырвонаармейская а Вось, по сённяшні дзень гэта вулачка існуе на жаль амаль не захавалася гістарычнай забудовы на ёй ну, вось але захавалася шмат успамінаў таму што той самы скобелю вось герой руска-турэцка вайны даты я маякудзін пра яго пісаў ажно ну, ў двух раманах Вось у яго быў дом на гэтай вуліцы там дзе сёння стаіць наша чацвёртая школа калі не памыляюся Вось э, там стаяў ягоны дом ну по факту амаль насупраць гістфаку бадаў Вось ён жыў у у нашым горадзе прымаў тут вучэнне вось у нас калісьці плац быў там калі уніз спусціцца восьось э, кашарская она пачыналася з э, палацы чапскага у тым ліку ён на куточку стаяў там дзе зараз стаіць э, прэзідэнцыя прэзідэнта нашага было цк парты вось ну так атрымалася что была ну целая вуліца знаная такая багатая а кашарская площа таксама там уже было ціне гэта ніжэй гэта за заводом кірава вось на ёй адбыўся першы футбольны матч паміж ліцыістамі на плошчы можна возіць на, вось, на ну, там быў ну, на плошча то так, канешне не на вуліцы на ну, вось потым там будзе ім падром там будуць вешаць немцаў партызанскі парад усё на свеце а А што да э, польскіх казармаў якім чынам і калі мы там апынуліся Ну я думаю што гэта яшчэ часу рэч паспалітая назва ну, восьось там хутчэй войскі стаялі восьось і паколькі рэч паспалітая позня гэта польска моўная дзяржава то і назва з тых часінаў засталася кашарская вуліца кашары там былі але кажуць ну як кажуць э, можна знайсці звесткі в інтэрнэце напрыклад што она была гэтая вуліца страшна антысанітарнай адсутнічала ўвогуле усялякае добраўпарадкаванне э, ці так гэта ну чым ніжэй з яе грубо кажучы цэнтра горада спускаешся так яно і было таму што ну у тыя часы гэта зараз цэнтр цэнтр гораду ты часы было не так у тыя часы там дзе вось свіслаш там дзе зараз старае русла так гэта ўжо глубінка глубінка туды не хадзілі там балоты лясы страшнае месца а скажем калі вось была магчымасць сёння на былой кашарскай хаця б нешта аднавіць з, з тых часоў вось на твою думку што варта было б аднавіць а палачапскага трэба аднаўляць по калі пашыралі ну цакапарты сённяшняй адміністрацыі яны ж не стаіць напряма на яго падмурках так што яго можна аднавіць адбудаваць Вось нейкі магчымы мемарыяльны знак таму самому скубелю вы паставіць чаму мне восьось. Што тычыцца э, прадмесце тры карчмы дзе яно? Тры карчмы гэта там дзе зараз камунарка. Ось, гэта досыць лёгка арыентавацца на вось там дарога на магілёў была фабрыку там так камонарка так ось там Реклама дорога на магілёв <laughs> была там стаяла три карчмы за іх такая назва атрымалася ввогуле корчму на суменску мелі цудоўна назва напрыклад на стражоўца стаяла карчма яка называлась апошні грош Вось які які маркетынга вось 19 да, да, да, грошы можна было сядзець А чым яшчэ цікавыя тры карчмы Вось ну тры карчы мы пра крышку пазней паговорам там што гэта там за кастрычніцка ну, пакуль што з таб яшчэ на чырвонаармейскай Вось яна ўсім памятная Ну я думаю там 10 плюс 5 гадоў ад моего ўзросту гэта ленінкай это цудоўна нацыянальная бібліятэка ну то якая першая якая да пераезду Вось і насупраць яе стаіць сённяшні гістфак БДУ на вось гэта была такая гімназія для багатых хлопчыкаў фальковіча Вось на зубакіны фальковіча ў тысяча а 906 годзе яе заснавалі вось белымі каўнеракамі і называлі таму што ну хлопчыкі якія папрасцей вучыліся у гімназіі ўрадава якая стаяла на месцы сённяшняга сквера там дзе стаіць помнік грыцаўцу насупраць гума А вось у гімназіі фальковіча якую там два паверхі надбудавалі ўсё змянілі але сцены тыя падмуркі тыя першых двух паверхах там вучыліся багатыя багатыя хлопчыкі такое было элітная навучальная установа ў нашым горадзе э, яшчэ дарэчы у нашай перапісцы пазначаны тут жа і сапраўды шыкоўныя фоткі але на жаль не тэлебачанне таму паказаць не можам э, пазначаны яшчэ дом машерава што гэта за дом Вось гэта чырвона армейская 13 гэта дом у якім жыў Петр Миронович Машеров, но ну, ён шматкватарны, таму ён там у ў правым моно пад'ездзе ў трэцім ён займаў э, кватэру яго было двухпавярховая на першым другім паверсе потым кажу што перарабілі гэты зараз там толькі адзін паверх а вось застаўся там калі не памыляся дачка яго на жыве восьось петр мірович ён запомніўся тым што ён на працу вось са свайго дом тож блізенька зусім ад цк ён хадзіў пешу на ну вось мінімальнай аховай людзі яго бачылі маглі нават падысці павітацца вось было такое ну адкрыццё для нашых людзей што ну падаецца высокі высокі чыноўніка ну, вось так вось просто па вуліцы ходзіць ну там што навошта там машыну ганяць каб гэта не 300 метров проехаць але цікава было як людзі жылі в гэтым доме э, разам з маш э, ну, там я так разумею не самыя простыя людзі жылі там сургана ўжо напрыклад так вось там дом вельмі цікава будавалі яшчэ па чехаславацкім праекце чатырохпавярховы зрабілі без тэхнічнага паверху зверху і таму там зімой холодна на гэтым паверсе летом горача вось таму што ну пасля даху адразу твоя кватэра вось мне мясцовы жыхары распавядалі гісторыю што вельмі рэдкі дрэвы растуць перад самім гэтым дом там што там калі калі з вуліцы зварочна спачатку такі сад но ну, вообще потым гэта сам дом стаіць справа яго дом натуралісту мы зробім зараз паўзу вернемся да прагулянкі праз некалькі хвіліна калі маеце пытанні ці э, жадаеце выказацца знаходы сённяшняга маршрута дасылайце смс на нумар 9705 у tell you about Irish blues. It ain't about receiving some bad news. It's something deep inside you can't control. Locked inside your grandma's Irish soul. Take it right up to the king of swing. I know for sure he will let you in. Look deep down into your dancing shoes. I know you're gonna find some Irish blues. There's a feeling you will never lose, so let it lead you on. When you get those rainy Monday blues, I know a guy whose bass first cut a groove. Man, God, that with he could really move. Black boxer heavyweight is what you see. But Irish blood is how he came to be. the storm by moving heart. Whoa, oh, get the soul, yeah, get the feet. мінская брукаванка Працягваецца прагулянка па мінску кампаніі з экскурсаводамі гісторыкам павлам дзюсікавым нумар для смс 9705 Я так разумею што э, па чырвонаармейскай нагуляліся зараз пераходзім на вуліцу ульянаўска так, так была ніжняляхаўская яшчэ была верхняя ляхаўская вось ну там два цікавых аб'екта адразу калі спускаешся гэта сённяшні завод кірова грамадная тэрыторыя якая на сённяшні ж дзень ну завод не функцыянуеце амаль не функцыянуе ну, вось і там бясконцы гэта сцяна гэтага корпуса ты ідзеш ідзеш ідзеш мне цікаў было каля першы раз шоу вось там помнік кіраву стаіць сюжэт пасля забойства было ўсё гэта перайменаванне у нас вуліцы кіравы завод кіраў завод кірова на вуліцы кіраў не стаіць восьось і по яшчэ вельмі прыгожая гэты маленькія такія двухпавярховы домікі які стаят на першамайскай вось у які ты вокам натыкаешься адразу злева іх ледь не знеслі ў 80-х гады таму што казалі немагчыма адрэстаўраваць прыехалі літоўцы літоўцы дапамаглі з рэстаўрацыі гэты томіка ён такія прыгожы старакотавымі дахамі стае такі у сапраўды калі праходіш можна уявіць сябе як бы выглядала гэтая вуліца напрыклад калі б захавалася больш гэтых дамоў Ну дзякую богу што захаваліся нават ты менскі нудальны горад увогуле уся Беларусь вось ну мне падаецца што пры добрых рахунках у нас у Беларусі той на каго варта вучыцца вось гэты рэстаўратор гэтым людзям у беларусі столькі працы ёсць да? на вось ці ёсць у дзяржавы столькі сродкаў для рэстаўратараў каб яны займаліся Ну мне падаецца што ведаеш вось тое памкненне якія робяцца там візы адмяняць паступова да там 5 дзён у гэтым годзе кажуць ужо 10 дзён зробяць Вось ну паступова ідзе разуменне, што турызм гэта грошы, А каб ён быў, трэба паказваць аб'екты. Ну нас жа аднавілі ратушу, нас аднавілі гэты вось канцэртны зал верхні гора, так які былы. Ну скажам, цікава можа быць для тых жа турыстаў раз зачапіў гэты э, вось гэтыя э, домікі на першамайскай. Ну мне падаецца, што там можна зрабіць кавярню там ну, можна там зрабіць, ёсць, нейкі... Ну там шмат чаго на першых паверхах ёсць нават цырольня Вось там можна зрабіць нейкія кватэры, каб людзі маглі спыняцца да там аднавіць атмасферу там печку рубакашу да там адбудаваць там жа дамаходы яны пазаставаліся Вось это было б шыконна ну, сябе ты жывеш цябе губернатарскі сад праз дарогу у цябе кватэра там спеч трамвай трамвай гуду так чаму не? Вось трамвая класна гудуць у цябе там под вакном. Вось гэта кіраўскі завод ён жа грамадны, там можна зрабіць усё што за угод, да, там столькі пляцовак можа быць крэатыўных. Вось гэта залатая жыла ну просто бер рабі як каст... на кастрычніцкую вуліцу давось на якую мы пазней пойдзем на ну, яшчэ таксама ніхто асаблівай увагі не звяртаў пакуль туды не прыехалі не зрабілі вуліцу бразіл ну, і рам так. там раз і ўвесь менск даведаўся што нас ёсць вуліца кастрычніцка што ты можна схадзіць што там цяпер ёсць кавярні якія не пустыя то Ну, вось ты ну, гэтым сэнсе краскі развіваецца мінскія открываюцца нейкія кластры нейкія э, прасторы культурніцкі у тых месцах там скажем на э, закінутых ці на паўзакінутых заводах што э, прыцягвае прынамсі ўвагу да таго ну, мне падаецца што за гэтым будучыню восьось калі ў гэтым накіротку ўсё будзе развівацца то ўсё будзе добра а Вось таму што ну на вялікі жаль цяжка прамысловасці нас уступае свае пазіцыі да разумным айцішнікам Вось і чым больш горад будзе адначасова сучасным і старым і чым больш ён будзе ў стане людзей зацікавіць сабой Вось каб ты мог экскурсію паслухаць дзесьці каву смачную папіць нейкую там лекцыю ці фільму вечары паглядзець чым такога будзе больше у нас еўрапейскія гульні наносі ў 19 годзе хакей зноў 22 да а вось другая другая частка чым больш людзі прывязуць нашего горада тым лепш будзе для горада ў выніку что тычыцца завода як абсуна ліўшыцца і ёсць кампані это ёсць кіраа ён пачынаўся як завод для сельскагаспадарчай тэхнікі там селякі машыны прылады рабілі нейкім дзівачынам нават захаваўся іх рэкламны праспект які зноў такі ў фармаце ратую не да паказаць таму ўсіх запрашаю свой суполкі вандроўкі ў мінула кантакце ў фейсбуку там еще гэта ёсць вось кацель кацельны і чугунна-медна-ліцейны завод тэхнічская кантора машынастраення якапсон і лівшы товарищества Вось телефоны 136 137 138 целых 4 телефоны условно текущий счет в государственным банке у іх бы Вось но гэта таксама гэта гісторыя гэта індустрыяльная гісторыя ізноў такі калі б Ну мне падаецца что вось напрыклад э, ну чаго мне вельмі шкада что ў мінску закрылася заводу да вось ведаешь літаральна да слёзы калі я прыхожу туды летні плак мне вельмі шкада фарфоровых завод у нас на всю Беларусь засталась одна вытворчасць фарфора дзе у Ну, так узгадаеш так сходу не добруш вось у добружа і вось не дай бог парцалян у добрушы перасталі вырабляць ну не дай бог да там абанкруціліся там згарэла хай працую сто вось гэта будзе значы што наша фарфора тдыса да просто перарвецца вось увогуле ўсё возьмі знікне да вось мне падаецца што новасць ну, калі ты а, ну ёсць магчымасць такія вось вялікія плошчы там здаць напрыклад тым самым людзям якія готовы займацца там фарфорам да там керамікай усім астатнім каб у цябе не было кожны раз галаўнога болю калі да цябе прыехалі там людзі з германії чэхі ну грубо кажа кому магніцік не впарыш кітайскі ну, вось і заўжды пачынаецца галава балеця А што ім А канешне ты што А ты ведаеш як смешна кітайцы ўвадзіць у гэтай кітайскія магніцікі каб яны зноў Кітай адвозілі Вось і ну зно-кі чым больш будзе такога класна стрэліла вышыванка Дай бог каб яна зараз у кожным кёске былі каб людзі маглі купіць там ну, умоўно за 5 еўра да ну, каб яшчэ тлумачэнні былі некі, да. што што на гэтым такі ўзор ну, яны все одно не будуць памятаць ну прынамсі скажуш вось мы адтуль прыехалі вось сувенірамі таксама ну чы, чым гэтага будзе больше чым гэта будзе прагажыць там гэта будзе класней штука тым что ну у нас такой стэеатып что ну ён такі па ўсім свеце напэўна гэта тое что мясцовым гэта не цікава мясцовым таксама цікава мясцова таксама ходзіць глядзя там раптам нешта там цікава прыгожае там знайшлі купілі сабе дахаты прынеслі ну, я да так свой... было так я пайшоў на калі ратуш хадзіў хадзіў магніту панабіраў я не ведушаны з Китая не ну ну магніты бываюць розныя э, я звычайна заўжды вяду славутых майстроў там дзе магніцікі аўтарскія Вось там дзе вось беларускія майстры там прыносяць у траецкім прадмесце набываць ну, вельмі крутыя прымятульны Вось. Ну просто ну мінчукены ж таксама турысты і яны турысты па сваім горадзе вось 5 гадоў я працую по факту з мінчукамі да там мяне 90 процент аўдыторы гэта наш горад астатні там яшчэ 8 гэта яшчэ одну все астатнія беларусі то прыехаў там на выхадныя на канікулы на выходныя шмат людзей яны хочуць нешта ведаць яны хочуць добра праводзіць час яны могуць траціць грошы дайце ім такую магчымасць А я хочу пра вуліцу лодачную Э, дзе яна была была дзе, цуда, дзе была такая цудоўная ад я адзін дом застаўся вось была такая цудоўная вуліца лодачная яна ішла ну вось уяві сабе што ты дарогу на Улянску пераходзіш ад ліцэя буду група кажу тебе так, ліцэй так. буду за спіной застаўся да так, і ты ідзеш па... расказаць про назву э, піцейнай ядзейнай установы дык так не называй назву бо реклама будзе тому ж ты одну фабрыкуладную пры, пры, да, ну, назовем яго умоўна да там новая рака да А вось і вось увесь левы бераг свеслача вось уздоўж яго зараз ідзе сцяжына гэта была вуліца она была забудавана драўлянымі дамамі на былі такія старыя такую у землю рошшая нават ось ну, ну адным з подворкаў каля самай ракі там ляжаў напэўна самы знакаміты валун у беларусе гэта той самы валун дзед то Ну, вось таямнічы які сёння ляжыць у музею валунову уродчы вось чаму лодачная там что была там лодачная станцыя і самі мясцовыя жыхары пакуль кірака парад бокам то там літаральна у кожным подворку была свая лодка вось як цалкам сабе сродак перамяшчэння вось можна было Кабинеце да э, можна было ездзіць вось там адпачываць там ці рыбу палавіць яшчэ штосьці вось гэта таксама менску Ж такая вясковая вуліца, дзе ўсе ўсіх ведалі, і э, я чытаў некалькі інтэрв'ю калі вось ну жыхары там жанчыны якім зараз 50-60 гадоў я на узад ж іх дзяцінства яна зараз прыходзі просто нічога не мне лодкі няма не вось няма. не ну <laughs> катамаран там напэўна можна нейкі вось знайсці але ну такая гісторыя там была ж прапанова аднавіць капішу ну конечно правасла ну царква адразу ну, ж, до двадцатого стагоддзя ну фактычна яго угробілі на 900 стагоддзя хрышчэння гэта 1888 год Вось але ну по факту яно там існавала і пасля гэтага Вось таму что ну намаленое месца можна так сказать да там э, нават э, прозвішчы бацькі сын севасцей апошнія гэты жрецы гэтага капішча ўсё гэта захавалася вось дарэча калі прыязджаеш у музей валуноў то ты дакранаешься да гэтага валуна дзеда да якога па сёння і туды нясуць падарункі ўсялякі і ты разумееш что ты по факту дакранаешся да самага старога матэрыяльнага артефакту у гісторыі нашего горада Ну што у нас у менску старэйшая за дзеда нічога няма а То бок калі памацаць нешта самае старое гэта дзед адназначнае заўжды гэта кажу Ну яму тысяча гадоў больш чым я да вось гэта капішча інжо попаданне ляжаў там спачатку там дзе адміністрацыя прэзідэнта зараз там нібыта капішча было потым яго скацілі ўніз вось да гэтай ракі зрабілі каля ракі капіш Ну вось гэта самы стары матэрыял што несуць людзі да дзеда ты будзеш экскурсі так разумею там же і яго віном абліваюць яго абліваюць маслам нейкія там ну турысты ну турыцца з турыстам звычайна такія забылкі там на валынках яшчэ граюць ну, на дудах Вось асабіста я бачыў як неслі цукеркі ён увесь падкапаны знізу туды кладуць грошы ну, вось нейкія цыдулачкі з нейкімі пажаданнямі восьось там э, То біш ну аб'ект як гэта не дзіўна ён ну жывы існуе і дзякую богу па сённяшні дзень але шкада што далёка ну было б жаданне даехаць так і дзякую Богу Вось музей валуного это вельмі цікавае месца сіх зноў-кі запрашаю з траўня месяцам будзем туды хадзіць но ну, пакуль што зробім паузам да эфіру вернемся праз некалькі хвілін нумар для смс 9705 а say whatever you have to say. I'll stand by you and do whatever you have to do to get it out and not become a reactionary to hurt the ones you love. You know you never meant to, but yeah. I won't judge you. sing whatever you have to sing to get it out and not become a recluse about your house. Come out. I know you never meant to, but you did. Oh, baby. say, You know I love you. And come however you have to come. And get it out, and get it out. Take it out on me, and take it out on me. i give it you all, i give it you all. I give it. яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Нагадваю, што гуляем сёння па мінску ў кампаніі з экскурсаводамі гісторыкам Паўлам Дзюсекавым, нумар для смс 9705 павел кажа добрака было кое пытанне тады заўсёды цікаві калі ёсць пытанне адказ э, таму калі ёсць пытанне накіроўваць на номер 9705 паслуга платная недорага але платна але ідзем далей э, у нас у планах самая небяспечная і крымінальная некаліменская вуліца што за яна сённяшняя ульянска яна называлася ніжняляхаўскай дзве было ляхаўска одна была верхняя другая ніжняя а Вось і гэтыя мясціны яны славіліся тым, што там быў такі ну на месца сённяшняга стадыёна дынама гэта былі могілкі габрэйскія прычым яны былі закрыты яшчэ ў сярэдзіне 19 ну, быў бы не палом дзюсікавым каб на могілкі сярона яшчэ не, не, не, не а то а Вось і туды баяліся паліцыянты не то што ночы днём туды не заходзілі бы маглі забіць абрабаваць адабраць зброю Вось побач была бальніца гака сённяшняя трэця клумава яна ў той часы была гарадскім лазарэтам Вось пад'езд засталіся некалькі э, старых карпусоў а Вось і ну гэта быў гарадскі ўскраек драўляныя бедныя хаты карчомкі крышачку далей наверх падняцца вуліца ж першамайская напрыклад так ну, вось яна называлася вясёлая чаго яна была вясёла там стаялі э, дамы цярпімасці восьось і піцейна заведзе там, там была наша да там было весело там шпіталь яшчэ вайсковы побач восьось там называлася вясёлая да наша вуліца чырвоных ліхтароў а А, вось. Ну, карацей кажу. Хоць адзін будынак застаўся з тых, якія былі. Хладакамбінат нумар адзін гэта была вайсковая мукамольня хлебапекарня. Вось падаецца самая вялікая вочы не кінце яго праду зараз сайдынгам зарабілі. Невядома навошта. Вось і ну гэта быў скраек такі шальны вось бандыцкі эсэрскі таму што там жа вуліца поляхава там жа збіраліся сэра на свае сходкі гэты тэрарысты знакамітыя Э, вось і таму э, гэта раён яго яшчэ была назва яго называлі афракай чаму ніхто не ведаеце тое што ну заводаў шмат і там гэтыя рабочыя ў копаць як негры да ці тое там нейкія ну цыркі прыязджалі ведаеш зоапаркі там гэтых звяроў паказвалі Дык вось знакамітая гэтая фраза да карне чукоўскага пра тое што не э, хадзіце дзеці в Афріку гуляць ён жа ў мінску аднойчы гасціў у доктара якова шабада Вось і той калі пайшоў у баніцу нам сказаў я афрыку іду хутка вярнуць А той пакуль сядзеў яго чакаў за шкляначкай гарэлачкі да ён ўсё і прыдумаў Ну вось і так вось яна нарадзілася пра пра мінскі вось гэта пра мінскі раён да на ну, вось ну квартал нават не раён абесіні яго яшчэ па-іншаму называлі ну, все абесіні вось ну все гэтыя а афрыканскія матывы вось і таму ну вось і вось такое вось было зараз не ўявіш у цэнтры горада тады вось грушаўка самы крымінальны краённы ніжнеляхаўская самакрымінальны раён але вот кожны раз калі пачынаеш чапляць могілкі мне столькі адразу пытання ўзніка як можна нам як закапывалі ярка раскапаць што можна знайсці іх не не ў гэтым сэнсе ў тым э, чым гэта ўсё зараз забудавана і на Ну, Як ну, да гэтага ставімся мы сёння Ну па-першае забудавана па-другое ведаеш я ну да кальвары вяртаючыся да нашай першай перадачы я на кальвары вось з 2004 года да вы 14 гадоў у гэтым годзе я вельмі доўга на ё быў замкнёны вось толькі кальвары толькі кальвар а потым пачаў ну пашыраць кругагляда там вайсковы ўсходні а потым я патрапіў першы раз я вельмі позна патрапіў на на трецім десятку я патрапіў у вільню не ў вільню прыце а наросы віленскія а І калі я паглядзеў, а што ў вільні ну падобнае ж, але сваё іншае і ходзіш і ведаеш, калі хадзіў па вільні спачатку па росах, потым я пайшоў на бернардыны. Вось калі я быў у празе, ну не кропля ты вельмі цікава, просто ну вакол іх такі арёл там трагічнасці таямнічасці да, але насамрэч гэта ну фантастычнае месца, калі ты прыходзіш, ты бачыш гэты склепы, а ў вільні некаторыя склепы на адкрытыя можна зайсці паглядзець, як і на ну, што там унутры было. Ну канешне, таксама парабаваныя савецкія часы, але ты ходзіш думаеш ё-маё думаеш ух я б там разгарнуўся я б там павадзіў але э, мы вяртаемся да мінска э, тут ну, за габрэйскі могілкі напрыклад скажу на іх месца стаць стадыён дынама за іх крыўна у празе 30 еўра бяруць за наведванне э, габрэйскага кварталу ты жыў у празе ты ведаеш пра што я кажу а, вось 70 на... яўрэйскі можна спакойна прайсці на у празе так не платно, так. платно. Не, не май нова ёсць это я не памятаю зараз вуліцы як называется э, амаль ну не на ускрай коли так э, а, а, там каля метро там, а, я разумею там, там, про что да я разумею про что да там бесплатно цікавыя могілкі але вяртаемся да мінску э, нельга узгадаць э, нельга не ўзгадаць э, трагічную мінскую вандроўку саламона михоэлса а Да, таксама гісторыя уляпуся наш горад у гісторыю восьось пра што ведае ўвесь свет 12 студзеня 1948 года забойства на дачы цанавы саламона михуэлса тут таксама шмат э, я ў гэтым годзе у Э, буду запускать ось дарэчы напэўна можна горда сказаць адзіны у свеце бесплатная роварная фрівокен турс роварам але трэба са сваім роварам э, ну, Вось да і паколькі ровар ён адразу не кісла пашырыў маю геаграфію хочу туды еду хочу сюды еду восьось я хадзіў разведку ноччу лес <laughs> трэба ноччу Вось і ну адшукаў месца дзе стаяла дачыцца нава зноў такі шкада да, что знесли дрэнны чалавек рэпрэсіі забойства міхоэлса да э, на гэтай дачы а потым цела вось падкінулі на перакрыжаванне беларускай і льянаўскайчка гэта сцяпянка атрымліваецца Вось ну дача даўца у сцяпянца забілі а потым цела падкінулі нібыта яго машына збіла ну вось літаральна насупраць стадыён дынама а знеслі дачу у дэбух памяці ці ў шостым ці адзінаццатым годзе так магу памыліцца у А вось шкада а стол дома стаяў е можна было трэба было адрэстаўраваць там можна было зрабіць некае месца пачынку ці нават музей не просто ўсё знесла таму што згарод как а ну, ну вельмі шкада хотя падаецца ну, такая неадназначная особа да адназначна але дзядзька ведаць таксама ну, у сябе ты ну вось у сябе на яго месцы у дзень прызначэння 38 год ён не быў кіраўніком нашых спецслужбаў 37 на піку рэпрэсі да я сябе цябе прызначаюць на месца дзе 13 тваіх папярэднікаў расстралялі а 14 прапаў без вестак усе ведаеш я сядзе думаў это радавацца такому <laughs> прызначэнне ці так да а Вось, ну выніку шэсць дымаць яго пасля смерці Сталіна, да, там 53-м ён памрэў, 54-м у Масквеву. Або ТРЦ. Вось такая вось гісторыя чым міхолас э, не дагадзіў міхолас уже быў кіраўніком антыфашысцкага габрэйскага камітэту быў лаўрэатам калі паўляўся сталінскай прэміі А так ён і падручэнне сталі ездзіў Амерыку каб прасіць дапамогі ў габрэяў на другую светную вайну гэта ж міхолас туды байкера прывёз знакамітая э, падзякаем за гэта Ён быў уплывовым чалавекам ён сталіна раздражняў гэта быў прама заказ сталіна загад на яго на ліквідацыю потым дзяржаўную узнагароды ў дакументах якія не трэба было друкаваць Вось а што на мінску рабіў Ён быў кіраўніком пасля вайны госсетов госет это государственны еврейскі тэатр і яго у мінск у москве яго ну амаль нереальна было злавіць аднаго яго там не маглі забіць яго прыдумалі якую штуку яго выманілі ў мінск а наш беларускі бел госет гэта сённяшні тэатр горкага і там показывалі дзве ну, тэатр горка будынак ты маеш на увазе ну да конечно так. будынак вось тэатры розныя Вось і яго выманілі нібыта на сталінскую прэмію у збіраюцца вылучаць спектаклі прыедце паглядзіце ну ці вартыя яны таго а потым яго запрасілі нібыта на свадьбу вось на шлюб кажуць паедзь ты зорка складзеш кампанію ну калі прыехалі на гэта летішчых адразу забілі восьось на пахаванне калі яго яго сустракалі цела на беларускім вакзале а калі было пахаванню у маскве а, граў на даху скрипач на як нам карціне шагала а развітвацца з ім прыходзіла кацярына пешкава ты першая жонка горка Вось разумелі чаму забылі это быў пачатак новы ну, справы дактароў да все гэтыя касмопаліты не касмопаліты Вось габрэйская тэма наведачна такая шырокая шырокая я калісьці ўсю сваю ну для сябе габрэйскую тэму я пачынаў на і напэўна па сённяшні дзень яна для мяне такая вось ну смяяться будзеш <laughs> можаш не смяяться але колькі гадоў я з гэтым працую я у цалкам шчыра не магу зразумець за што габрэю не любіць ну вось для мяне гэта просто нереальна зразумець я размаўляў самі ў габрэме іх лавіў дзе заўгодна з ізраілі калі у мяне былі турысты там мы сядзелі размаўлялі але ну у мяне такое захапленне ад іх культуры ад лады жыцця яны іншыя да яны са сваімі прыбамбасамі да але гэта цэлая цывілізацыю цябе пад бокам якая жыла на тваіх землях а зараз мы ну як на обломках там ізноў ну, жа калі казаць пра беларус то мне здаецца якраз такі ўжываліся здаваліся ўсе абсалютна э, нармалёва і спакойна. А, ну мне напрыклад распавядалі такую штуку што ў вёсцы калі ты жыў да ну, вось там горад хадзіў што падмануць габрэй лічылася заслугай чаму там што габрэй разумны яго падмануць цяжка калі падману значит ты сам разумеш <laughs> больш разум чым ты ёсць вось ну э, ведаеш тут была у штука такая. У нас же кого только не жило на нашу землю. Белорусы, габреи, цыгане, поляки, там русские, да, там, например. Вось, да, конечно, уживались. И когда ты читаешь там книжки, э, там, этнографию, когда люди рассказывают про свое житие, например, там, на у Польши, да, там, в Заходней Беларуси, когда рассказывают, что у каждого был конкретно свой занятый, каждый занимался своим. Кто с тирамёвством, кто с коньми, кто с гандлем, так? восьось і ну умоўна кажучы кожны быў пры справе і гэта зараз у беларусе там ну 90 здаецца процент у беларусаў і для нас кожны ну не такі чалавек як мы гэта заўжды ну, так ну не выклік але гэта дзіўна да? ну, уже мне здаецца менш Вось а у Мску пачатку 20 стагоддзя 52 процента габрэяў а беларусаў там ці тое 12 ці той 15 процент то што мы ж яшчэ былі рускія палякі на вось і э, ну шмат нацыянальная была краіна вось вялікая змена ну каласальная змена наш краін што мы з-за э, шмат нацыянальнай да мы сталі монанацыянальнай краіны беларусу пачат пачатку 20 стагоддзя бы сённяшнюю Беларусь не пазнаў А, а, а дзе ідыш а дзе польская мова чаму не вучыць да сто інша не вучыць не вучыцьгучаць а у нас далей у планах вуліца кастрычніцкая праз некалькі хвілін а yourself lucky with a prophet in the мінская брукаванка э гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў працягваецца прагулянка па мінску кампаніі з экскурсаводамі гісторыкам палом дюсекавым э, вуліца кастрычынская сюды мы зараз э, завітаем што мы яшчэ не ведаем пра вуліцу кастрычынскую павел Ой, ну ведаеш да таго як там зрабілі фестываль пра які крышачку пазней пра я напэўна на Ну, мало все-таки было вядома. Была такая ускрайку центру города. Вось шмат индустриальной архитектуры. Вось крышталь, куда без его. Вось с крышталем классная история связана. Вось то, что менавито на месте заводу крышталь. Вось да, его заснования. Заснавалі яго той бог памяці ў 1800 нейкім годзе. Вось э, менавіта да гэтага гэта там знаходзіліся это было самае страшнае месца ў нашым горадзе Таму што там знаходзіліся язычніцкія могілкі а, там хавалі язычнікаў там хавалі самазабойцаў там хавалі там серыйных забойцаў група кашчана не хрысці это было ну просто ведаеш канцэнтрацыя жаху для чалавека там 18 19 стогоддзя тут за паўкіламетра баяліся да гэтага места падысці і роўна на гэта месца браты ракушчыкі будуюць крышталь вось ну тады брова рака чувакі зараз крышталі вось які цудоўна стаіце пахціце на гэтым месцы <coughs> сказаў пра пыхціць я адразу ж закашлюсь рэчы прыйшло паведамленне ад 1898 год даруць паведамленне ад э, віці вельмі цікава іду пехам 5 кіламетраў з пружан на вёску слухаю вас <clears throat> даруйте э, зіма вясновая зіма дае пра сябе э, веда такімі непрыемнасцямі што тычыцца муралаў у тым ліку самы вялікі ў свеце знаходзіцца менавіта на вуліцы кастрычніцкай так у Да, на які патрацілі 2300 балонаў фарбы вось цудоўна да вось ведаеш таксама паказчык таго як прыватныя ініцыятывы она змяняе а, наш горад вось калі прыдумалі гэты фестываль вуліцу бразил гэта быў 2014 год то Вось калі раптоўна весьь горад даведаць што у нас ёсць кастрычніцкая што у нас там шмат незанятых плошаў там можна рабіць усялякія кластары там можна адкрываць кавярні там можна цудоўна бавіць час а вось там кожны год прыязджаюць мастакі з дапамогай нашых мясцовых все гэта малюецца фатаграфуецца ну вуліцы яна стала жыць стала жыць сваім жыццём і там Ну, конечно, я адепт и аматор все-таки мастацтва хоча барокка вось, ну, але... аккурат хотел запытаться як з тым что ты робіш э, як ты будзеш экскурсіі як э, сённяшняя кастрычніцка спалучаецца з тым э, пра што ты распавядаеш На гэта пытанне я яшчэ сам сабе адкажу <laughs> Ну я яшчэ людзей туды не падзе Не я глядзеў фільм про гэты мурал каб разобрацца что там намалявана Вось каб турысты запытаюцца трэба ж нешта адказаць але ну ведаеш там я ёсць мурал з чапскім там ёсць мурал з э, гусляром з зубром ну то біш яны да нашай гісторыі ставяцца ну акуратна прыгожа ўсё гэта зроблена там ёсць іх фантазіі нейкі яны свае тэмы раскрываюць да там сваёй краіны свайго рэгіёну вось экалогію тую самую ты самыя лясы знакамітая амазонкаўская пракезар усе кажуць э, гэта ведаеш гэта такое стала месца дзе на фоне ну згадзіся гэта індустрыяльны раён з гарбарным заводам сталі ліцейным там э, дражжавым сённяшнім які чамусь вельмі смачна пахне восьму ну, як Не, я обожаю гэта пах шчыра я калі каля лівары іду каціля каля крышталя мне вельмі падабаецца пах при том что я гарэлкі ў жыцці ні разу не піў шчыра Вось і у Э, вось такой шэры пейзаж цагляны і тут раптам пачынаецца вось гэтая вось вясёлка э, гэта ну ведаеш яны ж не малююць там грубо кажу все будынкі што не ўсё замалявалі да Ну вось гэта магчымасць зрабіць кантраст вось табе старое старое а вось табе новая сучасная прыожа і ты грубо кажу можаш піць каву павярнуўшыся да фасада і глядзець на цэлу можаш павярнуцца і глядзець там на муралу думаць а што выпіў той чалавек перад тым як гэта ўсё намаляваў да Вось чаго мне асабіста вельмі не хапае на кастрычніцкай мне вельмі не хапае того что там больш не ездзіць трамвай ну, так. яго б хоць не ведаю паколі пусціць каб там рэстарацыя якаясьці была ну ці хоць кавярня гуку гэтага не хапае каб ён звінеў каб ён там э, брэнчаў па але рэйкі не прыбіраюць вось гэта мяне вельмі радуе то відаць нейкая ну наці ёсць рад атракцыя пойдзе да і да таму ж ну зразумела кто то куды ты каму там зараз на там трамвае ездзіць але ну трамвай гэта такое прыгожая нас у мінску дарэчы трамвай досыць позна з'явіўся 1929 мы на 31 год ад трамвая адсталі ад віцебску мы зараз падум там мінска тут віцебска вось у іх трамвай нашмат брані з'явіўся і ну кастрычніцкамі бачыцца такім месцам дзе можна пахадзіць паляць па-першае гэта ну як ні круці гэта вялікая канцэнтрацыя старых будынкаў зноў такі у нас не так шмат старой архітэктуры засталося прамысловую там ліку і паглядзець ну што ў тыя часы былі вялікія забот заводы да вось і да нашых дзён ён яны ну дзяку Богу ты жылі вось там усе гэтыя элегі энергіі гіганты а вось там гарбарны завод суціна 1896 года стаіць Вось і напэўна гэта таксама такое месца дзе ты можаш побачыць як старыя заводы якія працавалі і ў савецкія часы як яны паступова ну, да тут же вывели амаль усю прамысловасць да? як яны адаптуюцца да сённяшняга дзяку Богу не зносяць вожаш добра што яны не зносяцца Вось да іх не зносяць там узор напрыклад працуе на ну, крышталь заўжды будзе працаваць адназначна Вось і ну мы бачым як свеце мяняецца вось у 19 стагоддзе прыходзіць 21 -е. свет мяняецца але ці ёсць у цябе ў мінскую скажем месца ці месцы ну часу застаецца мала таму пра месца гаворка якую з пункту гледжання свайго мінулага э, прыцягвацьбе ты гатовы да яго вяртацца зноў ізноў Ой, давай я тебе з головы адкажу напэўна не пра Менск, бо у нас увесь час сёння Менск, да? Вось, я тебе адкажу пра сваё любімае месца ў Беларусі. Вось. Ты праезжаеш на бераг Свіцязі, бярэш у рукі Томбік Міцкевіч і разумееш, што нічога не памянялася тыя самыя хвалі, тыя самыя берагі далягляды, як вялікі паэт калісьці ты стаіш, вакол цябе вада больш нічога і гэта самае цудоўнае месца на зямлі. Вось на ты мы будзем завяршаць нашу экскурсію на гэта, што сёння мы ж пасыравалі па мінскую кампанію з экскурсаводам і гісторыкам Паўлам Дюсекавым. Да пабачэння. stars look down and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, no one will you see. ask yourself who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It's hard for us both that I feel insured. Well, some would say I should let you go your way, you only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably